Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. September 9, 2005, nag-issue ang Congregation for the Causes of Saints ng Vatican ng isang komunikasyon na ang beatifikasyon ay ipagdiriwang ng isang kinatawan ng banal na papa. Karaniwan, ang prefect ng nasabing kongregasyon ang delegado para mamuno sa serbisyong liturhikal ng beatifikasyon. Ito ang isang pagbabagong ipinasakatuparan ng kanyang kabanalan, Papa Benito Ikalabing Anim. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.